սոցիալական խնդիրներն է բացահայտում Մարիամ Սարգսյանը։ Կենսախնդիրն է հանրայինի եթերում։ Բարի օր, սիրելի ռադիոյն գնդիրներ։ Կենսանխնդրի այսօրվա թողարկմանը անդրադառնալու են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Արցախի ամենատուժած համայնքներից մեկին՝ Մարտունու։ Ինչ է փոխվել պատերազմից 2 տարի անց, ինչպես է վերականգնվում քաղաքը, բարձել են համանքի պատասխանատուների հետ։ Պատերազմի հենց առաջի ժամերին 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան առաջին հարվածները ստացան Մարտունին, ունեցավ արկակոծված տներ եւ քաղաքացիական առաջին զոհերը։ 44 օր տևած պատերազմի ընթացքում քաղաքը բազմիցս հրետակոծվել եւ արկակոծվել է։ Գրեթե չկար թաղամաստ, որտեղ չլինեին ավերված տներ, հասարակական շինություններ, հուսանքազրկված թաղամասեր, ռումբերի հարվածները իրենց վրա կրող շենքեր, հրետակոծություններից բզգտված ծառեր։ Պատերազմից հետո քաղաքի նույնիսկ գլխավոր փողոցներում կարելի էր տեսնել չպայթած ռումբեր։ Պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո քաղաքում ամենաշատը հնչող ձայներից մեկն էլ հենց մուրճի ձայնն էր։ Շրջանի գլխավոր ճարտարապետ Ալեքսանդր Սաղյանը պատմում է, թե ինչպես են որոշվել առաջնահերթությունները։ Պատերազմի անմիջապես ավարտից հետո քաղաքաշինության բաժնի կողմից եւ նաեւ համայնքի ղեկավարների աշխատակազմից հանձնաժողով է ստեղծվել ուսումնասիրելու բնակելի տների ընդհանուր հասարակական շինքշինությունների վնասների վերաբերյալ կազմել ենք համապատասխան ցուցակ, այնուհետև տրվել է առաջնահերթություն համանքի ղեկավարների կողմից եւ քաղաքաշինության նախարարությունը ներկայացվել վերջինիս կողմից աշխատանքների իրականացնելու համար։ Երևի թե բոլորն են նկատում, որ Մարտունի քաղաքը ահագին է փոխվել, քանի որ պատերազմից անմիջապես հետո, եթե վեր ենք հիշում ինչպիսի վիճակ էր քաղաքում, ապա այսօր կարող ենք ասել, որ ահագին աշխատանք է կատարվել ոչ միայն բնակելի տների կառուցման, այլ նաև հասարակական շենքերի, ինչպես նաև փողոցների վերաբերյալ Հիմնականում շեշտը դրվել էր բնակելի տների կառուցման աշխատանքների վրա, վերականգնման աշխատանքների վրա։ Կարող ենք ասել, մեծ մասը կատարված են աշխատանքների, 100-ի հասնող բնակելի տուն է վնասվել պատերազմի ընթացքում։ Դրանց մի մասն արդեն վերանորոգվել է։ Առաջնահերթ խնդիրը եղել է տանիքների վերականգնման աշխատանքները, որ เป զի ձմեռվա ժամանակ անձրևներից պաշտպանվեն տները եւ ավելի մեծ հետևանքներ չունենան անձրևների պատճառով։ Այնուհետև Գառնան եւ Ամռան ամիսներին կատարվել են նաեւ տան ներքին հարդարման աշխատանքները, ինչպես նաեւ զուգահեռ իրականացվել է տանիքներին։ Բնականաբար պատերազմական լրատվությունը ժամանակին արձանագրում էր, որ ոչ միայն քաղաքն էր ավերվում, այլ ցավոք իրենց բնակելի տներում բնակիչներ էին տուժում։ Այսպիսի դեպքերից մեկի ժամանակ ցավոք գիշերային արկակոծության ժամանակ զոհվեց քաղաքացիական անձ, մնալով հիմնավին ավերված իր տան փլատակների տակ։ Մարտունիում այս պահի դրությամբ մեծ հետևանքներ կրած, մեծ վնասներ կրած բնակելի տներ շատ քիչ ունենք, հիմնականում Դրանք այն բնակելի տներն են, որ ավերվել են լրիվությամբ, որոնք պետք է հիմնովին կառուցվեն։ Դրանց համար կազմվել է նախագծանախաշվային փաստաթղթեր, այսինքն նոր տուն տան կառուցման նախագիծ։ Գլրիվ ավերված 4 բնակելի տան աշխատանքներ սկսված են։ Մեկը կատարում է բնակիչը իր ուժերով, այսինքն քաղաքաշինության նախարարության հետ ունի պայմանագիր, նախարարության կողմից տրամադրվում է համապատասխան գումար, իրենք իրականացնում են տան վերականգնման աշխատանքները։ փոքր շինարարական խմբերի միջոցով հնարավոր չէր կարճ ժամկետում ավարտին հասցնել հրատապ աշխատանքները։ Դրա համար էլ Ալեքսանդր Սաղյանի խոսքով գործում է այլ ծրագիր, երբ բնակիչը ինքը հնարավորություն է ստացել մասնակցելու իր տան շինարարական աշխատանքներին։ Բացի այդ էլ ամեն մի բնակելի տան վերականգնման աշխատանքներում ի հայտ են գալիս այնպիսի աշխատանքներ, որոնք չնախատեսված էին, շինարական կազմակերպությունների միջոցով այդքան իրականացնելը կարելի է ասած մեծ ժամանակ է պահանջում դրա համար կա նաև ծրագիր, որ เป զի բնակչին տրամադրվի շինանյութեր, ինչպես նաև աշխատավարձ ինքը իր ուժերով կառուցելու։ Այսինքն, եթե կա տան փլվածք, պատի, միանշանակ դա պետք է իրականացվի շինարական կազմակերպության միջոցով, բայց եթե մենակ տանիքի փոխարինման կամ ասենք ինչ որ մի հատ դռան փոխարեն մանաշխատանքը դա կարող է իրականացնել բնակիչը իր ուժերով Շրջանի գլխավոր ճարտարապետից տեղեկացանք նաև Մարտունու շրջանում առավել դժուժած համայնքների եւ այնտեղ իրականացված շինարարական աշխատանքների մասին։ Տանիքների կառուցման աշխատանքների եթե տոկոսային հարաբերությամբ հաշվարկենք, կարելի ասած 70 եւ ավելի տոկոսը կառուցված է, վերականգնված է, սակայն ունենք համայնք, որտեղ մինչ օրս ընդհանրապես շինարական աշխատանք չի կատարվել։ Դա Կաղարծի համայնքն է, 13 բնակելի տուն ունենք այնտեղ պատերազմի հետևանքով վնասված, սակայն մինչ օրս ոչ մի աշխատանք չի իրականացվել։ Տվյալ բնակելի տներից ամենը երկու հոգի պատրաստակամություն են հայտնել շինանյութ տրամադրելու նոր որ նշեցի այդ ծրագրով եւ տրամադրվել է տվյալ շինանյութը Իսկ մնացած բնակելի տները ունեն վթարային պատեր, որոնք միայն տանիքի փոխարինումով չի կարող վերականգնվել, ուստի անհրաժեշտ են շինարական գազམ་ակերպության միջամտություն։ Ինչպես նաև ունենք Կավահան համայնքում վնասված 7 բնակելի տուն, որոնց ելի երկու բնակելի տան համար տրամադրվել է շինանյութեր, իրենց ուժերով կառուցել են, սակայն այնտեղ կամ երկու բնակելի տուն, որոնք ուղիղ խոցված են, հենց հրետակոց հրետակոծության պատճառով ուղիղ խոցվել են եւ մինչ օրս մնում են այդպիսին։ Վերականգնվող տների կողքին լայն թափով վեր են խոյանում դեռևս պատերազմից առաջ մեկնարկված 4 հատ 5 հարկանի բնակելի շենքեր։ Մարտունու նախկին շրջանային հիվանդանոցի տարածքում Ֆերզիչ շինարական կազմակերպության կողմից կառուցվող տների մի մասը պատրաստ կլինի արդեն տարեվերջին։ Մեսաձրույցում շինարարական կազմակերպության ղեկավար Արթուր Խաչատրյանը նշեց, որ բնակարանները լինելու են 3 եւ 4 սենյականոց։ Շենգերից երկուսն ունենալու են նկուղային հարկեր։ Ընդհանուր կկառուցվի 120 բնակարան եւ 4 հասարակական նշանակության շինություն։ Շինհրապարակի բարեկարգվող հատվածի ընդհանուր մակերեսը 12180 քառակուսի մետր է։ Շենքերի հարակից տարածքում նախատեսվում են երկու տաղավար, յուրաքանչյուրը 16 քառակուսի մետր մակերեսով։ Մանկական խաղահրապարակ, սպորտ հրապարակ, ցանկապատված խաղադաշտ 680 քառակուսի մետր մակերեսով, ավտոկայանատեղի եւ կանաչապատ տարածքներ։ Քաղաքի ամենախոշոր շինարարական Երուզերը հենց բնակելի շենքերի տարածքում է, սակայն անհնար է չնկատել հետպատերազմական քաղաքի փոխվող դիմագիծը, փողոցների նոր տեսքը, ասֆալտապատու խճապատ։ Քանդված փողոցները վերականգնվել է, ասֆալտապատման աշխատանքներ է կատարվել ազատամարտիկների փողոցից մինչև Կարեն Ուլուբաբյան Գարեգին Նժդեհով մինչև Կարեն Ուլուբաբյան փողոցը բազմաբնակարան շենքի մոտ եւ Խաչատերյան փողոցից մինչև Խաչմերուկը փետրվարի 12 փողոցի Խաչմերուկը ասֆալտապատման աշխատանքները իրականացվել են։ Սալապատման աշխատանքները իրականացվել Կոմիտաս Ավանեսյան փողոցի փակուղի 1, 2, 3 հատվածները, ինչպես նաև Անդրանիկ Օզանյան եւ Սերյան Ազիզյան փողոցների ընկած հատվածը։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Սեյրան Դանիելյանի խոսքով ոչ միայն քաղաքի հետ պատերազմական տեսքն է վերականգնվել, այլև այն ավելի է գեղեցկացել։ Գյուղատնտեսական համարվող Արցախում պատերազմից հետո էլ հողօգտագործողների նախասիրությունը չի փոխվել։ Ավելին, օգտվում են բոլոր հնարավոր պայմաններից։ Մարտունու փոխքաղաքապետ Վիդիա Ամանեսյանը ներկայացնում է այս տարվա բերքատվության տվյալները։ Մարտունի համայնքում բոլոր հողօգտագործողները Անմիջապես անցել են աշնանացանի աշխատանքներին եւ 21-22 թվականին Մարտունի համայնքում կատարվել է 794 հեկտար ծորենի 1360 հեկտար գարու աշնանացան ցանքս։ Միջին բերքատվությունը կազմել է ծորենը 19.9 ցետներ մի հեկտարից Գարին 16.3 եւ այս տարի ուրեմն ցանել եք նաեւ տրիցիկալը կոչվող սորտը, որի վերկատվությունը համեմատ է մնացածին բարձր 23.3 ցենն է։ Մայնք համախառի արտադրանքի վերկատվությունը կազմել է 17.5 ցենտներ։ Բայց եղանակային լավ ոչ ամբարենպաստ պայմանների հետևանքով մի զոնայում Մարտունու դեպեն երկրորդ պաշտպանական շրջանի անցնողեց զոնայում դա վերկատվությունով ենք անցած իրալ վեր մարդիկ իրանք խոնձը չեն կատարել 25 25 հեկտար գարու եւ 44 հեկտար ծորենի արտը աստորեն չի հանձվել Մարտունու սահմանները պատերազմից հետո տեսանելի են։ Քաղաքի բնակիչներն էլ հստակ գիտեն, որտեղ է սահմանագիծը եւ որտեղ է խնդրահարույց դառնում սեփական բերքը հավաքելու աշխատանքները։ Չնդելու մի խնդիր ունել այնա, որ այդ զոնան աստորեն չնամու դիտակետում է գտնվում, տեսանելիությունը շատ բարձր է, ահա մի քանի անգամ որ կրակել է մարդիկ արդեն վախից չեն գնացել մկների դեմ պայքար տարել, հետո այնտեղ агротեխնիկական միջոցառումները մոլախոտերի դեմ պայքարը նորմալ չի կատարվել, ու այդ պատճառով էլ մերկատվությունը շատ ցածրալ է երկու իրենք ծերներ ու մարդիկ իրենց հոնձը չեն կատարել։ Հողօգտագործողները գյուղատնտեսական մշակութային փոփոխության են անցնում նաև։ Քանի որ մեր համայնքի հարգին բնակիչների հողեր մնացել է ցնամու վերահսկողության տակ, մարդիկ արդեն անցել են այս մի զոնայի մեր դրամատուրգիան տակ հողերի են ամենա թույլ հողերը անգամ սկսել է մշակել եւ ասում բնի 1100 հեկտար կատարվալա 21-22 թվականի աշնանացանը այդքան ցանկացակատարվա։ Համայնքում արդեն գործող արտեզյան ջերհորների ցանցը online-վել է եւ ռոկման տակ անցել են ավելի շատ հողեր, հողամասեր ու սկսել են նորմալ մշակել։ Համայնքում նաև զարգացումը սկսել ապրել ջերմոցային տնտեսությունը, Նիդերլանդներում գործող Արադ բարեգործական ընկերության շնորհիվ մեր բրոյլեր կոշոր տեղամասի դիմացում կանեցվել է 5 հատ 200 քառակուսի մետրանոց ջերմոցներ, որոնք տրամադրվել են տեղահանված բնակիչներին։ Եվ ահագին նրանք հասարես մի տարվա ընթացքում եկամուտ ստացան։ Պետական ագրարության ծրագրի շրջանակներում կառուցել են համարյա թե 10 հատ ջերմոցներ, որոնք նույն ձևի էլ սկսել են արտադրանք տալ։ Եվ հիմնականում այս տարի եվրոմական աչեղենի ահագին դրանք դրամադրվել ժողովրդին, բնակչությանը եւ քչացել Հայաստանից ներմուծող արտադրանքի քանակը։ Եվ ռոլիկի գծա, եւ կանաչեղենի, եւ վարոնգի որոնք արդարադրանք այնքան շատ էլ էր, մարդիկ մեր դժվարությամբ սկսալ իրացնել։ Չեփական արտադրանքը ունեն նաև տեղահանված մեր հայրենակիցները։ Իդեպ Մարտունին թեև ավերված, բայց պատերազմից հետո շատերի բնակության վայրը դարձավ։ Պատերազմից հետո Մարտունին Փաստորը Մարտունու համայնքում տեղավորվել է 193 ընտանիք։ 714 բնակչով։ Առաջին պահերին մի քիչ դժվար է եղալ տները ավերված մի մասը կազմակերպ անկարաշնահեր տները վերանորոգ ենք, իշտեղ վեր որտեղ հնարավոր է մարտապրած ու տեղավորել ենք։ Ահագին 714 բնակիչ արդեն Մարտունում կա, ապրում են երեխաները հաճախ մանկապարտ էր, դպրոց, մծ մասը, մծ մասը այս ընտանիքի անդամներին արդեն աշխատանք ճարալան, աշխատման եւ իրենց ընտանիքի գոյությունը կարող ապահովին։ Մարտունի համայնքում արտբադրած մի ընթացքում Քաղաքի լուսավորության գիշերային լուսավորության ցանցը հիմնականում ավերվել է։ Միջև արդեն են արծեղաբոլ էլեկտրահոսանքը մարտունի մատնելը մեր միջոցներով բարարների միջոցով սկսել են կազմակերպել աշխատանքներ վերականգնման։ Արծեղաբոլ հոսանքը վերասալա մարտունի արդեն մեր ցանցի արդեն 70% է նա պատրաստ։ Շիրեն լուսավորությունը ձևի կազմակերպանքը։ Բայց կան թաղամասեր, ծայրամասային հիմնականում աբրիկավան թաղամասը վարասում ենք ֆինանսական միջոցների սովության հետևանքով կարում չընկլին դրել ժամանակին ապահովենք։ Այն հիմնական մայրով վրա են ակատ եղադրած, բայց դեպի տները, փողոցները հիմնականում չկա, մասարկավերա սյուներ էլ երկաց են 20 դիամետրան սյուներից Մարտունին, ինչպես Արցախի մյուս բնակավայրերը, ոչ միայն էլեկտրական, այլև աշխարհակղական լուսավորության է սպասում խաղաղ ապագայի ակնկալիքով։ Այսքանն ենք նախատեսել կենսախնդրի այս թողարկման համար։ Դեսետ էր Մարիամ Սարգսյանը։ Կհանդիպենք։